بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد pitanje se postavlja oko riječi bank. U arabskom jeziku riječ bank, kao što sam izraz kazuje, da je to nešto stisnuto, tijesno, zbijeno i tako dalje. Kur'anski ajet kaže, onaj ko se okrene od Allahove upute, imate tijesan život, težak život i tako dalje. E, zasigurno da čovjek okrenuvši se od Allahove upute od i Karima, a je sunnata Rasula, ali i sato salam, izi se minama na ovome svijetu. Neće znati kako treba da postupa, kamo da može po tome da, da radi kako je ispravno. Čovjek može imati metka, može imati ove slasti, dunjavice, ako mu opet Allah dadne sam ove stiče. Ali uzvišen je Allah u svoju mudrosti upravo u tome i metku koji je posebno za svoj sin dadne da bude mu azab u tome Da bude mu azab da bude u tome što je posebno za sin mimo ovoga što je islamu određeno. Dakle, ovo je Allahom zakon i ovaj ajet se računa u e, ajete koji govore o Allahovim sunnetima, o Allahovim zakonima. Dakle, zasigurno da onaj ko napusti Kur'an i Kerim, ko napusti E, praksa Allahovog poslanika, ali sad selam, islam, tako dalje, taj će imati težak život. Koliko god se nema činio ugačan njihov život i sređenim, ako uđemo unutar njega i vidimo, to, to je jedan azab na to prije, prije ahireta. I zato ima ono jedno kazivanje, ja ću kaži, u ome e, koje je vezano za imama šatiju Idući u misiru, susreo ga jedan život jedan židov koji mu reče koji je bio teškog stanja, otrcan, siromašan i tako radi. Pa imam šafija, zadnje stotine učenika u pratnju i tako dalje. Pa kaže, zar vaš poslanik ne kaže da je ovaj svijet zatvor za vjernika, a uživanje za nevjernika. A ne, pa je suprotno mi kaže, jeste. To je židom time da aludira da time što on u takvom jednom i dvijeznom stanju da je on stvari vjernik, pa riječima Allahova glatura, ali kako sora. A onda imam Čavija kaže tačno, istina je što kaže Allah poslanik ali kako se nam. To u čemu se ti, to ti je uživanje prema onome šta će život da A ovo u čemu sam ja, ovo je začeo prema onome šta ćemo imati kao vjernik. I taj život ima. Dakle, Zasigurno je da nema puta mimo puta i islama i ako ima doktorovno nešto ne za Boga sigurno ima. Ima situacija u čovjekovom životu kada je kada čovjek ne može sobom vlada. Teška situacija. U tom je slučaju, ako čovjek nije u mogućnosti da uči Kur'an koliko ga uobičajno uči, u tom je slučaju nije odgovoran. Ali ako čovjek postavi kao zadnje pitanje u svome životu Kur'an, pa ga ne učita, e, ne čita prijevod Kur'ana i tako ranije, zasigurno će biti odgovoran. Pa hadisima Rasula Ali Sada Salam spominje se da čovjek koji, e, da među najvišim grijesima je onaj grijeh da čovjek ne uči nešto iz Kur'ana pa zaboravi. Dakle, vrlo velika je odgovornost na se ove Allahove knjige. I zato svi u tome smislu trebamo da se potrudimo, da saznamo. Neki kažu opet ja onda kad sam odgovoran, ako zaboravim neću ni Onda još to gore. Dužan si naučiti, dužan si to čuvati i dužan si po tome raditi. A ako mi zbog uslova života tiški, nešto ja nije u njegovoj mogućnosti, u znači da učin nije ni odgovoran. Ako bi nešto i zaboravio. Ali ne smije to biti najmjerno i iz nemara prema Allahovu